وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Myślę, że trzeba dwie tyszy. Međutim, nema نستمر Nastavljamo mi sa programom kako je zamišljen. A rekli smo da će ovo biti dvodnevni kao nekakav seminar ili tako nešto. Za ovaj mjesec odlučio sam da to bude cijeli, cijela ova dva dana posvećena Kur'an. Znači ovaj cijeli seminar bit će o Kur'anu. Pošto vi niste početnici, u smislu da ste već učili mnogo toga u slavu, mnogo toga je u vjerovanju, nego i da krenemo nekakvim logičnim redoslijedom, a to je Kur'an. Kao izvor i uputa se od uvijek. Allah Đalešanu je slavo ljudima, poslanike i s njima objave. S tim što je osobina priješnjih objava bila ograničenost vremenom i prostorom. Znači, objave prijašnjih naroda rješavale su probleme tih ljudi koji su živjeli bukvalno nekad jednom selu i slično. I zbog toga više je bilo vjerovjesnika, vjerovjesnici su na nižem stepenu od poslanika, koji su u principu odnagali ono što su poslanici donosili, nego što je bilo poslanika koji su dolazili sa posebnim šarijatom i sa posebnom velikom objevom koja bi bila izvod za sve ostale. I tada je objavljen Kur'an kao posljednji, kao uputa za sve. I to je dokaz da se čovjek više neće razvijati u tom nekom intelektualnom, duhovnom i ne znam nija kojem smislu telesnom, da će adeti ljudi osnovni i da će njihovi međuljudski odnosi ostati u onom okviru u kojem je Kur'an bio prije hiljada i skoro 500 godina. E sad možete postaviti problem kako to vidi danas, kako se sve razvilo, kako je sve u principu ništa se nije razvilo. Samo su, ni ništa novo donesu, nego je samo razvijeno ono što je bilo ranije neke metode i načini onih međunoskih odnosa koji su već postojali. Znači prijenos novca, ne znam ja nešto, držanje novca, nekakve nove, čak većinu ovih eh, analizom ovih eh, savremenih nekakvih eh, transakcija, ne znam ja, trgovine, prodaja, ugovora i tako dalje, dolazi se do toga da jednostavno suština i srce isti, samo su neke nijanse u pitanju razlikama slične. Jer ovo je posljedna objava i koja je objavljena svima, pa i nama danas. Što znači da mi danas imamo u tome rješenja za sve što se događa danas. Mi ćemo o Koranu govoriti u tri aspekta u ova dva dana. Prvo, o koranskim naukama. Koranske nauke. To vam je nešto poput usulom fika. I poput mustavu hadisa. Čo se za mustavu hadisa? Imamo hadis, imamo mustavu hadis. Imamo fik, imamo usulom fik. E i ovdje isto tako imamo Koran, imamo koranske nauke. Drugo, govorit ćemo o kuranskim pravilima. To je također obrazovala se posebna naučna disciplina koja se zove, koja se zove kuranska pravila. I imamo treći o samom Kur'anu, a to je tefsir. Ova pravila o kuranskim pravilima još neki zovu tefsirska pravila. Znači imamo kuranske nauke, imamo o tefsirskim pravilima ili kuranskim pravilima, i o samom Kur'anu, to jest tefsir. Ovo je cijela nauka koja kruži u vezu sa Kur'anom. Sve se svrstava prvo troje. Ali kad ovdje ima jedna razlika, kad kažemo o samom Kur'anu, odnosno tefsiru, ne, ne se da se tu govori o, o vrstama tefsira, o najboljem tefsiru, o, to sve spada u kur'ansku nauku. Ovdje se bukvalno misli na tefsir sami hajde. E eh, ovdje kod kurhanskih nauka imamo opet dvije stvari. Imamo tefsir i imamo tevil. Znači kad sami Kur'an tumačimo ajte, govorimo o nečemu što je tefsir i govorimo o nečemu što je tevil. U prvim generacijama, u prvim generacijama, Nije bilo razlike između ova dva pojma i dva tefsira. Tefsir i tefsir znači isto. Međutim, kod učenja ka kasnijih generacija došlo je do razlike. Pa je tefsir tumačenje same riječi. Znači, kad dođe vaš on kaže Alhamdulillahi Rabbil Alemin, pa mi kažemo Alhamd je, a pa to i to. Rab je to i to. Al Alemin znači to i to. Što se zove šta? A kad kažemo alhamdulillahi rabbil alemin, znači da je Allah jedini stvoritelj. Da ne ima drugog Boga osim njega. Da on jedini obskrbljuje i život i smrt daje. To je šta? Tevil. Tevil znači tumačenje značenja. Ajet. Ovdje gore tumačimo isto tako ajet. Međutim, tefsir inače ovaj, od, od lagla fesera što znači razotkriti nešto, pojasniti nešto. Objašnjavamo da ta riječ znači to i to više kao tumačenje tog nekog približavanja značenja jezičkog. A ovdje dole znači govorimo o tome na šta aj cilja. Šta aj želi time reći. Šta aj želi time postići. Ako se sami znači tumačuju isto tefsir termin, a učenjaci poslije razvojen, ne preće da se ashab slijede nekog učenjaka. E, pazi, prvo pravilo je, inače naučno pravilo zlatno, zove se kažu, u termi, o terminologiji se ne rastavlja. Šta to znači? Znači, o terminologiji, kada neko, to, to nije šerijetsko pitanje, znači jednostavno radi se o terminologiji. I kod ashaba nije postojala podjela vjere na kaj, na, na, na, na, na ibadatima, na raci. Bilo je vjera sve, gotovo. Ali kasnije učenjaci su došli i iščitavali, a ajte se došli kaže, haj, imamo dio koji je vezan za vjerovanje, na kaj, i pa imamo dio koji je vezan za ibadete, obrlo svom to je ibadat, i dio koji je vezan za međudarske odnose, to je mamelat. E isto tako ovdje, znači, terminologija je pitanje da bi ti razumio o čemu govore ti ljudi kasnije, znači normalno se koja Kur'an, Kur'an, odnosno tepsir razvijao vremenu. I onda su došli ljudi i kažu, aha, imamo ovdje nešto što je ovako, nešto što je ovako. Ima još uvijek i dan danas učenja pa koji ne pravi razliku među tepsira i tebila. Nije problem, ali oni to naglase u uvodu. Kažu, tepsir je za nas jedno, tebili isto tako i oni tumače svoj dobro, niko ne, ne uzima to za zlo. Znači, samo je pitanje terminologije. Mi danas imamo ljude koji, recimo, kada pišu izvor Hadisa, prvo napišu Ahmed, pa kaže Buhari, pa Muslim. Dok kod većine ljudi danas, prvo se piše Buhari, pa onda Muslim, pa onda Ahmed, ne znam jako. Ali ono nema veze, važno je, znači, to je Oni malo ističu imam Ahmeda recimo zato što su Andalijskog mezeba, slijede njegov mezeb i tako dalje. Manje više, nije to nešto što je, što je značajno. Smije, smije, smije, ovo je. Inače, ovako zamišljamo da bude razgovor. Mi ćemo početi sa kuranskim, o kuranskim naukama. Prvo, definicija Kur'ana. Što znači Kur'an jezika? Kur'an je riječ, odnosno infinitiv od glavila čitati. A znači sastavljanje i spajanje u jeziku. Znači para, ne, e, znači sastaviti nešto spajati. Znači spajanje kako kažu učenici riječi do riječi, ajeta do ajeta, poruke do poruke, poruke do poruke, propisa do propisa i ostalo. I znači čitati ili bukvalno mogu se prevesti kao knjiga koja se čita. To je definicija, to znači riječ Kur'an. I spominje se ova riječ u Kur'anu, ja sam evo ovdje zapisao, baš našao tu zanimljivost, 68 puta. Znači riječ Kur'an. Spominje se 68 puta pod tim imenom u Kur'anu. Što se tiče definicije, ona glasi ovako. A to je ta neka tebnoška definicija. Kur'an je, znači definicija, slušajte, Allahu govor. To je prvi dio definicije. To isključuje da je Kur'an stvoren i od toga počinje svetost Kur'ana i počinje liječenje Kur'ana, i počinje, odnosno liječenje Kur'ana i počinje ta čuvena razlika između džahmija i jahosunata. Znači Allahov govor kao Allahova osobina. I zbog toga dozvoljeno se je zaklinjati Kur'an. Znači da kaže Kur'an. Jel može ili ne može? Može. Zašto može? Zato što je Kur'an Allahov govor kao da se zakuneš, recimo što se poslanik često kuna, tako mi ono zaopćuje ruci Muhammedova duša. Či znači, zakonu se Allahovom osobinom. A ima Allahov govor, Allahova osobina. I zbog toga može. Mođize. E sad, postoji danas dva stava, odnosno da danina, danas pogotovo je to došlo da izražaje. U čemu se ogleda kuranska mođiza? Dio učenjaka smatra da je mođiza sve što je neobično i, hajde reći, neprirodno pa u tom braju neke naučne otkrića, nešto je Kur'an ukazao otkrića. Međutim, dio učenjaka kaže ne, muđiza Kur'ana je jezička muđiza, sam. Jer jezička muđiza je došla sa izazovom. A da bi nešto bilo muđiza, mora postojati izazov. A za naučne otkriće ne postoji izazov. Znači, nema izazova tu, nego jednostavno našla se kao neka potvrda, kao nešto u tom smislu. Ali nikon, a nisam zvao nikoga, eto, dođite vi sa naučnim otkrićima, nekim ako možete tako da. Nego je došlo, dođite sa Koranom i tako da. U tom jeziku su. Ali o, o muđizi govorit ćemo kasnije. Sakupljeni Mustaf, ovo neki učenjaci dodaju, neki mi prišu ovo iz ovog, jer to se, to se zna. Međutim, neki su ovo unijeli da bi se izbjegao odnosno da bi se ukazalo na, na tu razliku sa šijama, sa šijitima, koji tvrde da Kur'an cijeli nije skupljen u Musaf. Znači, oni tvrde da je dobar dio Kur'ana izgubljen. I na kraju kreve imaju primjerci njihovi, u njihovi knjigama od, od više stotine godina, a je taj, ne znam, nija cijeli sura koliko ih nema u ovom opće priznatom Musafu. Ali, Da li je dozvoljeno se zakljati mushafom? Nije. Zašto nije? Zato što je mushaf sve otvorio. Misli se na korice, na knjigu, na listove. Zato što to stvoreno. Stvoreno. Zato mushafom nije dozvoljeno se kleti. A Kur'anom pa Allahom govore mjesto. Njegovo učenje i badet. Znači, to je ono što spada karakteriše, odnosno definicija Kur'ana, je da je njegovo učenje i vada, za razliku od sveka drugog. Mi kad čitamo hadis kuci, je to i vada? Nije i vada. Ako budemo imali nagradu što stičemo znanje, to je drugo. Ali kao čitanje samog teksta nije i Hadis, isto tako, bilo koja druga knjiga, nije i vada. Znači jedino Kur'an može čovjek uzeti na arapskom jeziku i učiti ga da to bude ibadet. Prevod je li ili nije, Prevod je više kao čitanje nekog tumačenja, tefsira koji je na drugom jeziku, ali nije ibadet. Hmm. Pa sad me interese je bi se čovjek mogu, i to je lako govor, na primjer, za, za primjer, a diskusi, to je lako govor. Nije. Kako? Nije Allah govor, to je poslanikov govor, koji, koji je prepisao Allah Kako? Doćemo do razlika. Naravno se može čovjek zaklati. Hadis kuci ne može. Hmm. Objavljen je Muhammed. Ovo je definicija. Neki još dodaju ovu definiciju, ovaj dio, putem Džibrila, Muhammedu, Sosina i tako dalje. Za, da bi se napravila razlika od prijašnjih objavljena. Ima li pitanje u vezi s definicijom? Je li definicija jasna? Čitanje knjiga, sticanje, manje, svi tu daju, pa sam tekst tih knjiga, čitanje teksta tog knjiga nije ibadet. Međutim, kao traženje znanja, postupak tvoj jeste ibadet. Ali ovdje samo teksta, učenja samog teksta Kur'ana je ibadet. Kaj danas ibadet? Ovo je naš postupak ovdje, ali ne, mi ne čitamo nikakav tekst posebno da bi rekao sam to ibadet u tom smislu. I zato kaže tamo traženje znanja je ibadet. Hmm. Osnovno pitanje o Kur'an, znači, kaže imate dva Kur'ana, imaju šimi, su, ne Kako bi ja sad to imao? Ne znam skaj koji je sad ispravio. E, prvo, nema dva Kur'ana. Šije tvrde da imaju Kur'an, ali su ga nikad dostavili i neke u nekim knjigama nalaze se, oni čekaju da će doći nekakav njihov medij sa cijelim Koranom. To prvo. Drugo, zna se koji je ispravni. Znači, ovaj Koran koji mi posjedimo danas, on je bio od vremena sahaba, znači, mutevatir predaju isto pošto danas znamo, kako znamo da danas podne ima far za četiri rekata. Sumnja liko u to. Ne sumnja liko u to. Zašto? Zato što hiljadu i pol godine muslimane od vremena poslanika do dan danas planjaju podne četiri katafase. I zato kažu učenjaci, ono što je mutelacir preneseno, ne treba sebe za to. Sa tebi ne treba da imaš četiri kata podne, farza danas podne, ne treba ti sene. Zato što je rad muslimana, znači, ovaj, stoljećima jači, najjačiji mogući sene dostupan za njegov Kur'an. što tvrdi ovaj Ne imaju oni u koricama, oni imaju samo neke dijele u nekim knjigama, neki spominju, ali vidi se razlika, na toj treba ti možeš, Kur'an, ali što ono je Arapima koji su bili, najrečitiji ljudi rekao, dođite sa jednom surom, i to nije ograničio, znači sa tri ajca nek dođu. Upravo to mi kažem. Nisu mogli. A kako da dođu Perzijanci koji ne znaju arapski jezik nam? Imaju u knjigama neke sure, vidi se, oni su neku postavili neke, međutim, kao cijeli Kur'an oni tvrdi da ima, ali čekaju kad će donijeti neko. Jel me razumiješ? Ja, sam... Tako da to, prvo to, to može reći neko ko ne pozna ja, ja. tematiku, pa to nema, eto, hajde, da to isto ne zna se koji je, to misli svako zna šta je. Ali zamjerit će onda oni imaju Kur'an, još da imaju dodatak na to koji je... Čekaju taj dodatak. A čekaju to. Da, nisi imao medija. Mm. Do djete neko čekaju. Pa je to što je ušlo tamo u taj. Imaju stražu i drži. Dobro, <clears throat> nisam naša današnja tema. Naša današnja tema je Kur'an. Znači, upoznali smo se šta je to Kur'an. Sad nas interesuju neka imena i osobine koje imaju stvari koje uh, su vezane za Kur'an, a nisu ih imali priješnje. Prvo, taj je džaz tako zvari, nadprirodnost. Da ne može niko doći sa takvim govorom. Drugo, našo se podatak ovdje kod ovog hači u kuranskim malkama, on tvrdi, sad ne znam kako je došlo do toga, da je to jedina objava koja se pameti. Uči na pamet. Znači, prijašnje objave nisu se učile na pamet kao Kur'an, recimo što su učili da ima hadis u Kur'anu Allah zna ne. Hmm. Prvo ime, rekli smo Kur'an. Drugo ime, zikr. Zikr. Zikr ima dva značenja. Znači, Allahovo ime zikr ima dva značenja. Prvo značenje je opomen. I jasno je zašto je Kur'an opomena. Stalno govori, postiče i tako da. A drugo značenje je slava. Znači, riječ, kur, riječ na ime Kur'ana je zikr, ina nahnu na zemlje zikra. Mi smo objavili zikr i mi ćemo ga čuvati. Šta znači Kur'ansko ime je zikr? Znači opomenu i jasno nam je zašto. Ali ima i drugo značenje, znači slavu. To jest da onaj ko bude prihvatio se Kur'ana i kur'anskih načela steći će ovo svjetsku i onu svjetsku slavu. A dokaz za to je ajet koji malo ženo kaže Fihi zikrukum U njemu, to jest u Kur'anu, vaši spomen, vaša slava znači. Također, kažu učenjaci, u tumačenju sure Ešerh ili Alin Šerah, da je Allah Đelešanu kada je rekao poslanik su na neke zikrak mi smo uzdigli spomen na tebe znači da se spominješ i na ovom svijetu i na budućem svijetu i tako dalje kažu učenjaci ko se bude u kolikoj mjeri prihvatio poslanikovog puta i poslanikovog sunneta i objave koju je donio toliki će i njemu spomen biti i na ovom i na onome svijetu treći je dokaz je i sama stvarnost i praksa. Pa vi vidite ljude koji su preselili prije 1400. godina, počevši od vremena Asaba. Koji god od Asaba je uzeo više od Kur'ana, više se ispominje. Je li tako ili Bilo je 140.000 Asaba na oprosnom haču. Takva se brojka spominje da ih bude približno, da bude sto hiljada. Od tih sto, sto, sto, sto četvrst hiljada, koliko ih se spominje stavno? Stotinjak. I opet i tih stotinjak ili dvijesta, recimo, da bude četvrsto, da bude pesto. Ističu se opet oni koji su posebno znali i uzeli Kur'an desterca, obradovali džemetom, pa ovim učenjaci Fika i tako dalje. Znači, ko je više uzao od Kur'ana, više se ispominje. Pa uzmite učenjake poslije. Koliko ljudi imami koji su zabilježili hadis, pa onda oni poslije njih, pa i dan danas. Vidite da ljude koji se bave islamu, danas i govore o islamu, oni koji su više, odnosno bliži samom Kur'anu, a samim tim i sunnetu poslanika sa srnem, obično ćeš naći da dobiju još na ovom mjestu veću slavu, odnosno više se spominu, iako to njima nije cilj, a dogodi se, ne govori drugi. Znači, Kur'an jedin. Evo vam primjer suprotan jedan. Ebu Talib, On je želio slavu u svome narodu. I zbog toga što je želio slavu u svome narodu, odnosno da ne bude ispominjen po ružnom i da bude ispominjen po dobrom, odbio je Kur'an. Je li tako ili nije? Šta se dogodilo? Obrnuto. Spomni se po tome što je odbio objavu, a ti i oni zbog kojih je ostavio i oni još sa njim zajedno i ništa od toga ne. I zato Allah što kaže fihi dikrukum u njemu, to jest u Koranu, vaš je spomen, vaša je slava. Znači, jedno od kuranskih imena je dikr. O, uzmite sebi jedno pravilo kao fajdu. Allahova imena, poslanikova imena, imena Kur'ana, osim što su vlastita imena i oznake, nose u sebi i značenje. Znači, nose u sebi i značenje. Drugo ime, El Furkan. Šta znači ovo kuransko ime? Rastavljivač. Znači, onaj koji rastavlja istinu od neistine, zavod od upute, svjetlo od tame. Zatim kažu učenjaci, i čovjeka od čovjeka. U kojem smislu? Znači, dobrog čovjeka od lošeg čovjeka. Ne dozvoljava da se druže zajedno. Da sjedi zajedno za istom sofrom gdje se, gdje se toči alkohol. Tako ili nije? Na silima gdje je blud. Znači, on to Koran dozvoljava ili ne? Zato se zove Al-Furkan. Rastavio između ta dva čovjeka, dobra i dobrog i Rastavio je vjernike od nevjernika a fa neđalo muslimine kel muđrimi. Kaže Lašanu, nemoguće je da mi spojimo i učinimo istim vjernike i nevjernike. Ma rekom kefe tahkumo. Šta je s vama, kako vi to zaključujete? Znači, to se ne može dogoditi. Znači, napravio je tu razliku. Rastavio je muža od žene. Kako? Kaže u Kur'anu, a na tom se gubio Isam ilkeva. Ashabima. Nemojte za žene ostavljati nevjernice ponudite joj islam, odbije, nastavite, opremite i dajte joj njeno pravo, mehar i ostalo, misli se na nevjernice, na mušikinje, ne misli se na sljedence knjige. I Asharu su morali to napraviti. Ženu od muža, koji muž ostane u kufru, a ona prihvati islam, ona se rastati. Znači, zbog svega toga Kur'an je šta? Knjiga koja pravi razliku. Znači, El Furqan, Je li ima pitanja već sa imenom? Nešto mi šutite kad sam govorio? Hvala ti. Hm? Hvala hm? ti. Šta su sad mušiti, mušici, na primjer, današnje dobro? Razlika srednje iz knjige mušici? Razlika je, kogod nije kršćanin ili jevrij, sve ostalo je mušik. Ateisti, recimo. Da vas najviše ima ateisti. Čak ako je kršćanin ili jevrij, ali ako je ateista, isto ospada mušik komunisti, budisti. budisti. Svi koji se ne drže te vrata im džila. A ima i njih, znači ako, je, ako je, ne bez obzira što njemu ime ili njoj, ne znam nija, ovaj, poreklom e, kršćansko, ali ako ona je iz ateističke policije, ako je njeno opredeljenje ateističko i tako dalje, onda u tom slučaju... Ali kako se smije, na primjer, živica ovaj, kršćanka, ono kad je Zato što imamo tekst, kuranski tekst koji je jasan, da se dozvoljavaju vjernicima njihove žene. Znači to je što se tiče propisa. Što se tiče mudrosti, neki spominju mudrost e, zbog toga što zbog blizine sljedbenika knjige Kur'an. Jer kad sljedbenici knjige koji proučavaju svoje objeve, dođu do Kur'ana i do kur'anskih poučavanja ubrzo nađu velike sličnosti i to, pa, a, a žena inače podložnija utjecaju muža zbog toga što se na taj način tim ženama otvara mogućnost da spoznaju i vide islam pod uslovom da ga muž prakticira međutim danas ja iskreno m, mm, ne preporučujem nikome da ženi e, druge vjere ženu naročito danas, čak smatram ako bi neko rekao da je haram danas, ne bilo daleko. Za ovo područje, za ovo mjesto. Ono, u većini slučajeva je tako. U većini slučajeva je tako. Zbog toga, ako bi neko rekao danas, kažu ovim ljudima, ne možete vi to raditi, ili, ili u najmanju ruku, nemojte to raditi, ako želi izbjeći to, pošto Kur'an dozvoljava, uh, u redu je, jer ovdje nije više riječ o tome, radi se o, o, o tome da je to postalo kontraproduktivno. Prvo, nema nikakve koriste od toga. Drugo, činjenica je da kogod oželi drugu vjeru, brzo i jode. Evo ja imam slučaj svoga Šure. On je oženio Hrvaticu iz Zagreba. Prvo, sinovi mu imaju sva njihova imena. Drugo, jedan od njih je vikar u crkvi. Prvo što mu je zim kod nas. To Kul kavli hada ve estağfurullah.